Egunon eh, guzioi ongi etorriak eh, berriozar eh, irratira FMko ko egun puntu sortzian edo eguzkiplaza.neten hau berrion albistegia da. Une honetan berrio zarrien amalau graduko temperatura daukagu zerua e, eh, oskarbi laino batzuekin eta alaxe jarraituko du egunean zeareren asko jota hogeita iru graduko temperatura izanen dugu gaur. Eta beti bezala, Nafarroako kontuei erreparatuz hasiera emanen diogun gure albistegiari. Bilduk Nafarroako gobernua bere ala usteko eskatu dio PSN-eri bilduk eh, alderdi sozialistari eskatu dion Nafarroako gobernua bere alauzteko UPN-ek eunda hogeita amabi milioi euroko doikuntza iragarri ondoren. Alvaro Miranda, Nafarroako ekonomia sailburuak iragan ostiralean iragarri zituen murrizketak eta PSN-ek iradokizuen gobernua utziko duela UPN-ek eunda hogeita amabi milioiko doikuntza hori eginez gero. Maior Mirez eta Itziber Sarasola bilduko kideek agerraldia egintzuten larun batean, eh, Ramirezek gaitzetsi zuen eh, pasaden irailetik PSN laguntzen eta babesten aritu dela Nafarroak inoiz ezagutu duen politika ekonomiko atzerakoienetako bat. Eta politika hori porrota izan dela konturatuta gobernutik irteteko eskatu dio. Itxura egiteak ez du balio garai hauek ekintza zehatzak eskatzen dituzte esan zuen eh, Ramirezek eta zalantzan jarri zuen UPNren alde bakarreko erabaki batengatik Nafarroako gobernua krisian sartu izana, hala esan baitzuten sozialistek. Bilduko bozera maileak aipatu zuen jendartea ohituta dagoela PSN-eren ordezkariak egun batean gauza bat esaten entzutera, eta bihar beste gauza bat egiten dutela ikustera. Bestalde, aitziber sara solak uste du eunda hogeita amabi milioi euroko doinkuntza beste kolpe bat dela Nafarroako herritarren ekonomiaren zat, eta salatu zuen gobernuak ez duela oraindik zertan murriztuko duen zehaztu. Jolanda Bartzina, Nafarroako Gobernuko presidentea desberdintasun gain eh, desberdintasunen gainetik neurrien gaineko akordio bat lortzeko itxaropenez agertu zen larun batean. Eta Nafarroako parlamentura eh, joanen gara orain eh, izan ere nabai etaldetik ateratzeko aukera aztertzen ari omen da Eusko alderdi jeltzalea. Gaur gara egunkariak argitaratu duenaren arabera, Napar buru batzarrak txostena eskatu zion bere zerbitzu juridikoei Nafarroako parlamentuan nabai koaliziotik ateratzeko. Jeltzaleen batzorde nagusian aztertu omen dute berriki txosten hau eta eh, egun nabairen talde parlamentarioaren baitan EAJak daukan legebiltzarkide bakarra Manu Ayerdi da, duela gutxi alderdiko presidente hautatu zutena Nafarroan, Jose Luis Agirre Bengoak kargua utzi ostean. Gararen esanetan, EAJ PNV ez dago eroso egun Nafarroa Bairen talde parlamentarioa osatzen duten kideekin, gehientsuenak aralarriko kideak edo independenteak baitira. Horregatik eskatu zion txostena bere zerbitzu juridikoei alde egitea aztertzeko erabakia horrek ordea ondorioak eragingo lituzke alderdi jeltzalearen baitan ondorio ekonomikoak zein politikoak alde batetik talde parlamentariorik gabe legebiltzarretik jasotzen duten dirua askoz ere murritzagoa izanen litzatekelako eta bestetik eh, talderik gabeko parlamentarioek murriztuta baitute ere saioetan parte hartzeko aukera dokumentuan azaltzen denez asko jota hiru pertsona izanen lirateke egungo nabaiko taldetik aterako liratekeenak baina horrekin ezinezkoa izanen litzateke talde politiko propio bat sortzea. Eta gatozen eh, berrio zarrera, mendialdea guraso elkarteak ikasturtea maierako bazkaria antolatu du, sortzen festaren karira egindako lana eskertzeko. Mendialdea guraso elkarteak eskerriak eman nahi dizkie Euskal Eskola Publiko berriaren festaren antolaketan lagundu eta parte hartu zuten lagun guziei eta horregatik gonbitea luzatu die ikasturtea maierako jaian parte hartzeko. Horrela, bazkari herrikoia eginen dute jaigiroan elduden ekainaren bederatzi Zuberoaldian, Ilargi Parkean eguerdiko ordu batetan, omenaldi xumea eginen zaie aurten eskolari eta DBH-eri agur esanen ikasleei, eta gora zarre eginen zaie alaber sortzenen festarekin bat egin duten lagun guziei. Eguerdiko ordu bietan, bazkari eginen dute eta horren ostean aurrentzako kale antzerkia eta dantzaldiaren txanda helduko dira. Bazkarian parte hartzeko tiketak kale berri tabernan dituzue salgai ekainaren seira bitartean. Eta berriozarren txirrindularen eguna izanen dugu, hemendik eh, gutxira, ekainaren amazazpian urtero bezala gure herriak hartuko du txirrindularen eh, festa hori. Aurtengoa amaikagarren edizioa izanen da, eta goizeko amarta erdietan eh, hasiko da, eguzki plazan izena emateko kiroldegira jo dezakezuela da, eta euro, e, iru euro barkatu ordaindu behar dituzue, asterketaren egunean bertan ere izena eman alizanen duzue, goizeko goizeko amarrek laurden gutxiak baino lehen. Ordainagiriarekin lasterketa amaitzean opari bana emanentzaile lasterkari guztiei eta txirrindula baten zozketan ere parte hartuko dute. Bestalde gaur hasiko da matrikulaldia berriozarko musika eskolako ikasle berrientzat. Ikasturte honetan musika eskolan ikasi nahi duten ikasleek e, ekainaren lautik zortzira bitartean egin izanen dute. E, ordutegia hause izanen da goizeko amaiketatik ordu batetara eta arriatxaldeko lauetatik zortzietara. etara. Aurrentzako Aisialdiaz ere mintzatuko gara, munduko altxorrak hoien bila etorri nahi izeneko hiri udalekuak abian jarri ditu berriozarko udalak, 2000 eta 2000 eta sortzi urteen artean eh, jaiotako aurrentzako. Elburua da, udan aurrek ikasteko eta jolasteko aukera izan dezatela eta programak kanpoko zeinbarruko jarduerak eskainiko ditu e, udaleku hauek abuztuaren e, seitik hogeita laura bitartean eginen dira astelenetik ostiralera goizeko bederatzietatik eguerdiko ordu bietara eta euskarazko zein gaztelaniazko taldeak antolatu dituzte izen ematea ekainaren zazpitik ama bostera bitartean eginen da 0 ama telefonora deituz astelenetik ostiralera goizeko zortzietatik ahiratxaleko zazpietara eta larun batetan goizeko bederatzi terdietatik ordu batak terdiak arte. Erroldatuek hogeita emeretzi euro ordainduko dituzte eta e, erroldatu gabeek berriozaren erroldatuta ez daudenek berrogeita emeretzi euro. Eta aur zein gazten kontuak aipatzen ari garela, e, gaztentzako e, kanpaldia ere aipatuko dugu, kasu honetan gaztelekuak e, berriozarko gazte zerbitzuak antolatuta, kanpaldia riba deseian eginen da Asturiasen, ekainaren hogeita bostetik hogeita zortzira bitartean, eta amairu zein amasei urte bitarteko gaztei zuzendua dago, Bertan, de eh, Seiako aterpetxean egonaldian, Zeia eh, Ibaiaren jaitsiera kanoetan eta kainoi eh, jaitsiera ere hartuko ditu kanpaldionek. eta beste hainbat ekimen eunda amar euroko prezioa dauka kanpaldiak bi epetan ordaindu ahal izanen da, irurogei euro izena ematerakoan eta berrogeita tamar euro kanpaldia hasi baino, astebete lehenago. Izen ematea ekainaren amarrera bitartean egin dezakezue gaztelekuan eh, bertan eta informazio gehiago jasona izan ez gero, ondoko telefono zenbakiran deitu dezakezue sei bat zazpi zazpi irulau 06 bi, sei bat zazpi zazpi irulau 06 bi. Bestalde bihar bertan e, Nafarroako erresumaren eh, konkistaz e, arituko dira zuloalai elkartean Fermintxo Sánchezek konkistaren bosteungarren urte hurrenaren karira ipuina egin zuen Euskaraz eta orain e, ipuin hori erdarara gaztelaniara itzuli eta e, zuloalai elkartean kontatuko du bihar arratsaleko zortzietatik aurrera e, esan bezala zuloalai elkartean. Eta gure albistegiarekin amaitzeko gogora ekarriko dugu berriozari irratiak irrati ikastaroa antolatu duela. Irratxa jo bat egiten ikasi nahi duen ororentzat zabalik dago ikastaro hau Ez da beharriozkoa aurretiazko ikasketarik edo esperientziarik eukitzea bakarrik gogoak izatea irratxaio bat egiten ikasteko. Izen emateko e-mail bat bakarrik bidali behar diguzue berriozari irratia abildua gemail.com elbide elektronikora zuen izen abizenak eta telefono zenbakia zehaztuz ekainaren amairura bitartean ikastaroaren alde teorikoa ekainaren amabostean eta amaseian eginen ditugu. Eta hause izan da guztia, gaurko albistegiari dago kionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatian FMko eun puntu sortzian eta une oro interneten eguzkiplaza.neten.